E eu, e eu DG de novo, hein? Com esse medley não tem jeito. Ou você é em brasa ou você embrasa. Oh, oh, vem na bota. Vem na bota não, que se vir na bota nós chuta. Esse é o papo de Dengue. Né? Combim vai chamando, vai chamando, combim vai chamando. Vai chamando, combim vai chamando. Vai chamando, vai chamando, vai. Combim vai chamando, vai chamando, combim vai chamando. Vai chamando, combim vai chamando. Vai chamando, vai chamando, vai combrim, vai chamando. Vai chamando, combrim, vai chamando. Vai chamando, combrim, vai chamando. Vai chamando, vai chamando. Combrim, vai chamando. Vai chamando, combrim, vai chamando. Vai chamando, combrim, vai chamando. Vai chamando, vai chamando. Daqui é pra todo mundo embraçar, tá ligado, DJ guina? E quem não dança, balance. E quem não dança, balance. E quem não dança, balança, balança. Vai. No baile da ZR do Elinho tá rolando, mano. Não vou esquecer não, mano, porque eu lembro que começou lá. Na social do DG, do Elinho tá rolando. Ah, vem na bota. Vem na bota não, que se vir na bota nós chuta. Vai, Leguina, põe pra embrasar, porra. Vai, vai. Desbrincando e safado, desbrincando. tal, ó, uma sarra. Eu é uma sarra de tal, ó, uma sarra. Eu é uma sarra de tal, ó, uma sarra. Dois sarra nela, ó, e nas amigas dela sarra nela. E nas amigas dela sarra nela, vai. Vai, Egg, não pode entrar no pino, no pino, tudo na cor. Vai, vai, sarra nela. Agora solta aquele ponto com aquele beat sacana. Mas nada contra, né, mano? Mas vamos nós. Mas quem não gosta, vai. Do passe, é toma, toma, que essa Né? Esfrega nela, vai. Esfrega nela, vai. Esfrega nela, vai. Vai, vai, vai, vai. E a partir desse momento que começa esfrega, esfrega. Que né? começa né? esfrega, esfrega. No estilo branco.